بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام أحمد بن حليم ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا إذا ما بحث قبليه اینو باید بهش اعتقاد داشتون که رسول الله صلی الله علیه و هم لفظ تلفظ قرآن بهشون یاد داده بگن الحمدلله رب العالمین هم معنای الحمدلله رب العالمین بس خداوند در قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم دین رو کامل کردم غیر ممکنه محاله رسول الله صلی الله علیه و الفاظ قرآن و بیان کامل بگه به صحابه معنی قرآن نگه غیر ممکنه این محاله چرا محاله چون اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که ما بهش نیاز داشته چیزی که بفهمیم ما رو نفهمونه راه اختلاف را برامون باز کرده یک حدیثی هست بر سر زبان ها باطل اسلام نداره اختلاف امتی رحمه زیاده تلویزیون باز بکنید این ملا و ام ملا توی تلویزیون هم ملایی که سخرانی هم میکنن همینطور اونایی که فتوا میانم اختلاف امتی رحمه دروغه ابن مسعود رضی الله عنه میگه الخلاف شر اختلاف شر خدا در قرآن میگه ولا تختلفوا اختلاف نكره اختلاف شره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي ولا تختلفوا اختلاف نكره ده بتأتي فيه وإن تنازعتم في شيء فردوه من الله والرسول وهالدار بقاعدين مش بس بقرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع بيانش بقرآن مختلف جوي صريحة إنا أعطيناك الكوثر قال كوثر نهر أعطانيه الله كوثر جيه رودی که خداوند به من داده که بر بقول مرو در حوض منم سرازیر میشه در روز قیامت تفسیر تفسیر نیست تفسیر تفسیر چیه صریح تفسیر صریح جای تفسیر با فعله صلوا كما رأيتموني اصلي أقيموا الصلاه. قال صلوا كما رأيتموني صلي نماز مثل ما بكوني صلوا كما رأيتموني أصلي تفسير تفسير نيت تفسير عملي هجا تفسير تقريري هذا تأییدی هست خدا میگه لا یغتاب بعضكم بعضا رسول الله غیبت میکن میذاشت کسی غیبت بکنه قصه بکر و عمر رضی الله عنهما برداشتن همراهشون بود خواب رفت خب چقدر میخوابه بلند شد از خواب آبگوشی درست کردن گفتن برو رسول الله صدا بزن آبگوشش دعوتش رو کنی اون برده رفت غلامش رفت من نزد رسول الله اون که دعوتت میکنن ابوبکر و عمر رضی الله عنهما قال ارجع الیهما فقل انكم قد اعتدمتم برید بهشون بگو آبگوشت خودتون خوردید مدن نزل رسول الله صلی الله علیه رسول ما نخوردیم قال اني لا ارى لحم اخيكما بين انيابكما گوشت برادرتون لای دندوناتون میبینم گوشت برادرتون خوردید این چیه اخلاق كان خلق كان خلق صلى الله عليه وسلم القرآن این اخلاقی که عایشه میگه قرآن بود بر حرام فاقد نمیشد میخوادم عزیزترین شخص که عزیزتر از ابوبکر میشش کسی نبود امر معروف نهی از منکر تخلق اخلاقی که داشت اینا همه تقریره همونطور که بس میکنم مثل قرآنی بود که میرم از بس که بود به دستورات خداوند این همون تبیینه و انزلنا الیک الذکر لتبین این خودش تبیینه للناس ما نزل الیهم همون رفتارش خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی اخلاقه تطبیق قرآنه به احسان و نیکی کردن به دیگر مسائلی که در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و یک تطبیق عملی بود از قرآن زندگی زندگی رسول در خانه در مسجد در منزل یک تطبیق عملی بود قرآنی که تلاوت میکرد با خشوع با تعنی گریه که میزد سر نماز بر تلاوت قرآن همچون آب که غلیان میکرد به جوش میومد اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم در تهجدش در قیامش وتهجد به نافلة لك تطبیق القرآن قرآن بود تحجدش خب اینا قرآنه قال رحمه الله وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة نگاه الآن الان راه بحث اصول تفسیر رو شروع کلیدهای تفسیر رو شروع کرد یک مقدمه یادم میخواد ذکر بکنه اولین مقدمش این بود که ما بدونیم که رسول الله صلی الله علیه و علمی را از ما کتمان نکرده برخلاف فارابی و ابن اونها میگن بعضیاشون میگن مثل فارابی رسول الله نفهمیده و نگفته ابن سینا میگه فهمیده ولی فهمش ناقص بوده حالا اختلافی که بین فلاسفه هست ما اول باید بدونیم در عقیده ما خودمون این که رسول الله فهمیده و گفته این قسمت اول قسمت دوم این که ما باید بدونیم این که صحابه رضی الله عنهم اجمعین می نشستن آیه بعدی نمی خوندن تا اینکه آیه اولی را خوب بدونن هم تلاوتش هم فهمش كانوا اذا تعلم عشر آیات لم یجاوزوها اگر یاد میگه به یک آیه مجاوزات يمكن نمرة آية بعدي حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل هم علمش تفسیرش رو یاد هم عمل بهش بکنن خیلی قضية مهمة هست میگه هم علم میگه یاد گرفتیم و هم عمل هر تا با هم بخاطر همین یک مدت طولانی در حفظ یک سوره میموندن هم تو انس رضی الله عنه میگوید وقال انس رضی الله عنه كان الرجل اذا قرأ البقره وآل عمران جل في اعيننا بزرگ میشد خیلی بقول معروف معظم میشد در زیر چشای ما وقتی که سوره البقره و آل عمران را حفظ میکرد و اقام ابن عمر رضی الله عنهما على حفظ البقره عده سنين چند سال ابن عمر سوره البقره را حفظ کرد قیل 8 لکره ذكره مالک اون مالک نقل میکنه میگه هشت سال در حفظ بقره نشست چون گفتم بحثشون این بود که قرآن رو حفظ میکردن هم دنبال فهمش بودن هم دنبال عمل بهش عمل میکردن در تهجدشون در نمازشون طاعتشون و دعوت میدادن به سوی اون آياتك كلمة وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم إليك مباركا ليدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يدبروا القول قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن نقول بين التدبر وتفسير فرقه وبين معاني فرقه تدبر نگاه بعواقب اموره فرعون عقبات شد هلاك عاقبت کفار مشرکین چیه عذاب جهنم انواع عذاب زخوم غیر تدبر عاقبت صبر در مقابل امتحانات خدا قصه یوسف عاقبت چیه عزت عاقبت بهشتیان چیه این تدبر در قرآن اما تفسیر قرآن فهم خود آیه هست که مراد این آیه چیه تدبر تدبر نگاه به عواقبه وقتی که سر نماز می خودمون رو در موقف محشر قرار بدیم وقتی خداوند میگه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله گروهی هدایت دادیم و گروهی گمراهشون کردیم الان ما جز اصحاب یمینیم یا اصحاب شمالیم الان مبعوث شدیم جلو خدا ایستادیم محشر را جلو چش خودمون بیاریم قبر را بیاد خودمون بیاریم این تدبر در قرآن خودمون رو در موقف چی قرار بدیم در موقفی که این قرآن داره صحبت میکنه محشر قبر عذاب اولی پس رسول الله صلی الله علیه و بیان کرد دوم صحابه هم پایبند بودن و دقت میکردن و می برای فهم قرآن سوم اینه که ما وظیفمونه به طبق امر خداوند که تدبر در قرآن بکنیم تدبر در قرآن بکنیم و خداوند وصف کفار میکنه میگه و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون پس کفار آدمایی که کر و کورن قرآن داری میخونی براشون ولی که این قرآن درش تأثیری نداره اینجا خداوند عقل را از کفار نفی میکنه عقل همون فهمه چرا فهم ندارن چون کرن و لالن نمیشنون پس یک نتیجه گیری ما میخوام بگیریم الان الان خداوند وصف قرآن می... وصف کفار میکنه فهم لا یعقلون اونا عقل چون خداوند مثل الذين کفروا قرآن وقتی که نازل میشد کی بودن اونجا صحابه بودن خداوند برای صحابه وصف کفار میکنه که الان این قرآن نازل میشه این ابو جهل داره قرآن رو میشنوه میشنوه به زبان عربی هم هست ولی که درک قرآن رو نداره نمیتونه بفهمه الان خطاب صحابه است صحابه درک دارن ندارن صحابه درک دارن ندارن نسبت به این آیاتی که نازل میشه صحابه عقلشو دارن نفی عقل از کیه از کفاره ولی صحابه میفهمیدن میگن ممکنه قرآن نازل بشه صحابه نفهمه خب اگر نفهمن که پیامبر خدا هست باید بهش شرف بده بگه بفهمونشو اینجا منظور از کوثر اینه باید بفهمونتشو باید بگه بهشون یک مسئله اعتقادی اینجا نهفته است که فرق ما اهل سنت با دیگر توایفی که منتسبن به اسلام فرق ما در اینه که ما میگیم قرآن اومده که اقامت و اتمام حجت بشه بر بشه ایوم اکملت لكم دینه و اتممت علیکم نعمتی اومده اتمام نعمت و اتمام حجت بکنه اگر ما بگیم قرآن مفهوم نشده و تفهیم نبوده برای مخاطبین وقتی که قرآن نازل میشد پس ابو جهل و ابو لهب و امثالش معذورن تو قرآن تفهیم نشده براشون ما بهتر داریم میفهمیم اونها تفهیم نشدن صحابه تفهیم نشدن پس بین صحابه او بکر و عمر و بین ابو جهل فرقی نیست همشون لا یعقلون در صورتی که خطاب خدا من در حین نزولش چه کسانی فهم و درد نداشتن عده خاصی با اونم کفار و مشرکینی که نمیخواستن هدایت بشن ولی اونهایی که اهل هدایت بودن از صحابه این خصلتی که در کفار بود توشون نبود اونها اهل درک و اهل فهم بودن این نقض قرآن اگر ما بگیم صحابه تفسیر قرآن را نفهمیدن رسول الله فهمیده صحابه هم فهمیدن و برای هم نقل کردن و گفتن چون گفتیم قسمت اول خواهد اول غیر ممکنه خداوند لفظ قرآن را حفظ بکنه فهم قرآن را برای ما حفظ نکنه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیات قرآن نازل شده برای تدبر اصلا و قرآن نمیخوان تدبر در قرآن بکنن قال و تدبر الكلام بدون فهم معانی لا يمكن نمیشه تو اصلا قرآن مفهومش رو بفهمی ولی یعنی بدون اینکه فهم آیات رو داشته باشید تدبر درش بکنید اصلا ممکن نیست بس صحابه فهمیدن که تدبر کردن که رفتن جهاد که با رسول الله صلی الله علیه و اون قرآن در قلب اونها شکوفایی کرده قلبشون رو نوری کرده که اینطوری استدعی کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم قال و وكذلك قال الله تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قرآن عربی نازل شده که تعقل داشته باشن نسبت بهش بفهمن درکش بکنن قرآن میگه نازل شده که صحابه نگاهش بکنن فقط تو نماز بکنن نه بهش عمل بکنن و میگفتن که ما بهش عمل میکردیم قال وعقل الكلام متضمن لفهمه عقل كلام درك كلام متضمن وشامل شامل چیه فهمشه یعنی غیر ممکنه تدبر داشته باشن تعقل داشته باشن مفهوم قرآن رو بفهمن بدون فهم معانیش بدون درک درک کلام خدا و من المعلوم ان كل كلام ومعلوم ومن المعلوم ان كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظی فالقرآن اولا بده هر صحبتی سخنی شما یک کتابی میکنید داستانی میکنید فقط شرط و پرت همینطوری یا میخواد یک مطلبی اون کتاب برسونه شما یک فیلم سریالی نگاه میکنید هدف همینطوری چرت و پرت یا میخواد یک مقصدی از اون فیلم برسونه یک مقاله شخصی نیسته یک کتابی هدف داره تو اون کتابش یا اگر ما بگیم این کتاب آورده شده که صحابه نگاهش بکنن این که درس عبرتی لیدبرو اولیت عبره لأولی الالباب عبرت باشه درس باشه معنا نداره اصلا ممکن نیست قرآن عبرت باشه و درکش نداشته باشن این مسئله سوم مسئله چهارم قال وأيضا فالعادة تمنع فلا وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم الآن ما کتاب زیستشناسی میخونیم یا بگیم کتاب پزشکی یا داروسازی یک داروساز داریم میخواد دارو بسازه با توجه به چی میخواد دارو بسازه من علم شیمی که خونده و اون علم ترتیب اجسامی که خونده میاد اینقدر کافئین و اینقدر نمیدن فلان و فلان با هم قاطی بکنه تا اینکه یک داروی برای سردرد یا کلیه درد یا معده درد یه داروی بسازه الان یه کسی که یک کتابی مثل میگه پزشکی یا حساب و کتاب ممکنه که این کتاب نوشته بشه برای طلاب و اون طلاب این کتاب ها را نفهمن کاربرد نداشته باشه علکی باشه کتابی بدون کاربرد باشه علکی باشه کتاب پزشکی ولی کاربرد نداشته باشه ممکنه نه کتاب نوشته شده که طلاب بفهمن که عملیش بکنن دارو باش بسازن که به مریض بدن مریض شفا پیدا بکنه الان ما های کورده در تاریکی ظلمات شرک کف بدعت به سر میبریم الان خداوند یک دارویی برای ما داره تجویز میکنه که ما از این تاریکی تاریکی بیرون بیام درسته من الظلمات الى النور از این ظلمات و تاریکی هایی که داشتیم به سر میبردیم کفاری که در اون میخوان از اون تاریکی ها نجات بیابن آیا ممکنه که این دارو قابلیت استعمال را داشته باشه قابلیت استشراح رو نداشته باشه که بتونن ازش استفاده بکنن ممکنه؟ نه ممکن نیست همونطور که کتاب تب ممکن نیست فایده باشه کتاب قرآن از باب اولا خیر ممکنه که بدون فایده یا بدون اثر باشه خصوصا خداوند در قرآن وقتی گفت که من خواستم که شما را از تاریکی ها به سوی نور هدایت بکنم و به نجات و سعادت و قرآن سعادت انسانه نجات انسانه قیام دین و دنیاست هم دنیامون درست میشه هم دینمون درست میشه با این قرآن ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل قليلا جدا القرآن درس التفهيم شو يقول شده بين نزاع بین صحابه شما نمیبینید اگر بشر باشه كان یکی بهش تفسیر رسول الله نظر رسیده یکی شاید نرسیده باشه و هو و ان كان في التابعين اكثر منه في الصحابه در تابعین شاید بیشتر بوده فهو قلیل بالنسبه الى مقابل قیاسی صحابه و تابعین و بعد اونها کتابه تفسیری که نوشته شده و كلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر هرچه ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر بشیم شرف اون قوم مقام اون قوم بالاتر باشه اختلافاتشون کمتره هم دستیشون یک دستیشون بیشتره در زمان صحابه کتی به اسم معتزلی نبود کتی به اسم خارجی نبود کتی به اسم اباغی نبود کتی به اسم اشعری نبود کتی به اسم ماتریدی نبود کتی به اسم حنفی نبود کتی به شافعی نبود کتی به مالکی نبود کتی به اسم حنبلی نبود اختلافی نبود دل یکی بود قبله یکی بود یک دل بودن یک دست بودن حال امت الان چطوره نگاه بکنید چطور به خون هم دیگه تشنه از کجا اومد از فهم درست نسبت به قرآن اگر فهم درستی داشتن مثل صحابه اگر اکتفا میکردن به فهمی که صحابه داشتن این اختلافات و این افتراقات و این تحذبات پیش نیومد هر کسی دارای یک حزبی برای خودش یک گروه دستی برای خودش بسازه قال ان التابعین من تلقى جميعا التفسیر عن الصحابه كما قال مجاهد عرفت المصحف عن ابن عباس على ابن عباس اوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها السابعین معروف مجاهد میگه که کل قرآن را بر ابن عباس رضی الله عنهما عرضه کردم هر آیه کنار اون آیه اونو می نشوندم نگهش می تا اینکه معنای اون آیه ازش بپرسم درک و مطلب رو خوب داشته باشم به خاطر همین امام شافعی رحمه الله خیلی اعتماد میکرد همچنین بخاری به تفسیر مجاهد صحیح بخاری رو باز بکنید باب قول الله تعالی و قال مجاهد میاد فرمودی خداوند مجاهد این داری گفته ولهذا قال الثوری اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به سندش مجاهد بعد میگه ابن عباس میگه إيه، اگر از مجاهد رسید آیه به تفسیر از آیه دیگه خلاص اکتفا کن به ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم اعتماد میکردن بتفسير الشافعي والبخاري وغيره بخاری و وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد اکثر من غیره یعنی اون استنادشون به مجاهد بیشتر بوده از دیگر مفسرین به خاطر گفتم چون رسول الله در حق ابن عباس دعا کرده که تعبیل قرآن داشته باشه خداوند این استعداد تفسیر قرآن خداوند در قلب ابن عباس بذاره و گذاشته و ابن عباس رفت از تک تک صحابه تفسیر قرآن را میپرسید و اون ابن عباسی که این چنین تربیت شده بود و این چنین دعایی رسول حقش کرده بود مجاهد اومده بود اون علم ازش گرفته بود مرجع تفسیر ابن عباس و صحابه دیگر رسول الله صلی الله علیه و مجاهد بود منبعی بود در فهم قرآن به خاطر همین ائمه وقتی که تفسیر مجاهد می اومد همونجا می ایستادن همونجا می چون مجاهد از خودش نمی گفت بلکه از ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و آله می گفت والمقصود ان التابعین تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة هم که به تابعین با سند اومد سنت راز الصحابة قربتان فهم قرآن با ومدى ناس كي قربتان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنا كنت ما علم حديث رو داریم اهل حدیث رو داریم فقط اومدن حدیث رو بل خیر بلکه اومدن تفسیر قرآنم با سند از صحابه شنیدن تابعین از صحابه شنیدن و تابع تابعین از تابعین شنیدن و این كانوا قد یتکلمون فی بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما یتکلمون فی بعض سننی سننی بالاستنباط و همونطور که استناد میکردن به سنت اونها استناد میکردن به قرآن و بعضی جاها از باب استنباط خودشون بعضی جاها بیشترش یعنی امثال مجاهد با استناد به قول صحابه عمل میکردن و بعضی جاها خودشون اجتهاد میکردن و استنباط و استدلال میکردن با آیه قرآن قال فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف التنوع اختلاف اول ما باید یک مقدمه غیر ممکنه که دو آیه در قرآن پیدا بکنید که با هم اختلاف تضاد داشته باشن نتونیم بینشون جنب ببندیم مثل چی داشتیم همین کمی پیش انك لا تهدی الى صراط مستقیم و لا تهدي من من احببت این دو تا آیه یه جایی نفی هدایت یکی اثبات هدایته ما گفتیم آیه هم الان گفتیم در مقدمه که ابن رحمه الله آورد گفتیم که چطور جنب بلی و در یک آیه جنب بستیم توفیق دادیم بین این آیه غیر ممکنه مثلا در قرآن میگه خداوند فراب بکن لنسالنهم اجمعی قسم یاد میکنه خداوند به خودش که همه تک تک سوال میشن خب جای دیگه در قرآن میگه فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان کسی سوال نمیشه درباره گناهانش که انجام داده خب جایی میگه تک تک سوال میکنیم جایی میگه سوال نمیپرسیم کسی که گناه کرده نمیپرسیم چرا گناه کردی چرا فلان کردی آیا بین این دوتا جایی میگه سوال میکنیم جایی میگه سوال نمیکنیم آیا تضاد هست نه تضاد نیست ابن عباس راحت جواب میده میگه مل قیامت میگه یه جاست صحنه محشر یه طرفه حساب و کتاب یه طرفه میزان هم یه طرف دیگه هست تو جهنم یه طرف دیگه هست موقع به یه جایی سوال میشه شخص چرا این کارو کردی حساب و کتابه وقتی که به جهنم انداخته شد دیگه چرا سوال ازش چرا این گناه کردی نکردی یه جا سوال میشه یه جا سوال نمیشه قیامت عرصاته جاهای مختلفی داره نه عباس رحم الله میگه رضی الله عنه میگه ان للقیامت مقامه مقامات جایگاه مختلفی داره میشه جنبش بین نصوص قرآن اختلاف غیر ممکنه که بین دو آیه باشه اختلافی که پیش میاد در فهم قاصر ماست فهم ناقص ماست کسی که تسلط دست نداشته باشه رو مثلا احادیث مثلا مواقفی که در قیامت پیش خواهد اومد در صحنه محشر و حساب و کتاب و جهنم ولی این اشکالات براش پیش میاد ولی کسی که این حادث حفظه میدونه رسول الله صلی الله چگونه بیان کرده و گفته بین این آیات هیچ تناقضی نمیبینه حتی که ابن جریر رحمه الله در جمع بین این آیات میگه اونجایی که سوال هست نسالنهم اجمعین بحث سوال حساب و کتابه و اونجایی که نفی سواله سوال از باب اینکه علتش چی بوده علتش خدا داره نفی من علتش رو نمیپرسم از باب توبیخ دارم ازشون میپرسم یعنی نوع سوال فرق میکنه اونجایی که سوال اثبات و سوال نفی هرچند گفتم مناهج مفصلی مختلفه ولی هیچ تضادی بین آیات نیست این یک قسمت مقدمه اول مقدمه دوم اینکه اختلاف دو داریم یک اختلاف تنوع یک اختلاف تضاد یک اختلاف تنوع تضاد من مثالی هم دادم مثل چی الرحمن و عرش استوا نمیشه خدا هم بالای عرش باشه هم پایین عرش این تضاد یک اختلاف هست تنوع اختلاف هست تنوع مثلا کتابای فقه میخونی میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز شب را شروع میکرد میگفت وجهت وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلم تا آخرش صحابه دیگر میگوید دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر نماز سبحانك اللهم و بحمد صحابه دیگر میگوید دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر نماز الله نور السماوات دعای استفتاح چند تا داریم پنج شش تا داریم درسته در سجده میگفت سبوح قدوس رب الملائکه و الروح میگفت سبحان الملك القدوس میگفت سبحان الله سبحان سبحان ربي الاعلى میگفت سبحان ربي الاعلى وبحمده الان هنا اختلافات تضاد يا اختلاف تنوعه اختلاف تنوعه هر كدوم از اینا جا داره میخوای دعای استفتاح و جهت بخون میخوای سبحانك اللهم بخون تنوع در سجده و رکوع میخوای بگی سبوح قدوس رب الملائکه و الروح میخوای بگو سبحان ربی الاعلى یا سبحان ربی العظیم تسبیحات وارد شده در رکوع در سجده تسبیحات وارد تنوع این یک قسمت تنوع یه جاهایی هست تنوع از باب تفسیر یک مقامی از مقام ها هست مثلا یه جایی مثلا میاد در وصف مثلا در وصف شمشیر مثلا شمشیر بهش گفته میشه سارد بهش گفته میشه المهند بهش میگفته میشه همه یه چیزیه هستن که در نوع و یکم مختلفه مثلا مهند در هند ساخته میشد در دستش نمیدونم یکی دو لبه بود یکی یک تگلبه بود همه جو را اسمشون یکیه خب ما میبینیم مثلا صحابه یا تابعین میان اسمی از اسمای خداوند اصلا یکی میگه خداوند غنی نیاز به غذا نداره یکی میگه خداوند نیاز. یکی میگه خداوند نیاز به مخلوقی نداره تعبیرات چیه مختلفه در تفسیر سند با الفاظ مختلف ولی که کل اون معانی در یک معنا جمع میشه و اونم بینیالی یکی میگه نیاز به غذا نداره یکی میگه نیاز به مخلوق نداره غذا همون مخلوقه غذا هم یعنی مخلوقه یکی میاد به افراد اون مخلوقات ذکر میکنه به یکی از معانی اختصار میکنه و یکی میاد مثل لهو الحدید ابن مسعود چی میگه لهو الحدید میگه غناس آواز نه آهنگ آواز وقتی که آواز شد لهو الحدید از باب اول آهنگ هم شامل چون آواز داریم که غناس و آهنگ داریم که همون آلات طربه آلات معازف معازف بهش میگن معازف وقتی با هم نکنیم معازف آلات عزفه آهنگ بهش میگن آواز غنا تغنی هست که جمهور ائمه کراهتش دونستن و بعضی حرامش کردن مثل ابو حنیفه خود همین اناشید بهش میگن بعضی میگن اناشید اسلامی در مذهب احناف حرامه خود همین نشید گوش دادن به نشید و شعر و آواز خونی با شعر حالا من کاری ندارم که بخوام تفصیل مطلب رو بگم ولی خب الان لهو الحدید را صحابی رسول الله میگه چیه آوازه خب الان بازی شطرنج شاملش میشه نمیشه یکی میگه بازی شطرنج یکی میگه بازی نرد نردشیر اینا شاملش میگه بله شاملش میشه و رسول الله حرام کرده اینا هم جز لهبه که شر حرامش کرده نوع اومدن اون له را انواعش گفتن این یک نوع لهو مشهور نزد خودش گفته دیگری هم نزد خودش گفته آیا بینشون تضاد نه تضاد نیست تنوعه انواع اون مفهوم عام را اینجا به ما بیان کردن نوع اون تضادی بین اون تفاسیر نیست قال في اختلاف السلف في التفسير وانه اختلاف تنوع سلف هیچ وقت اختلاف تضاد نداشت اختلاف و تنوع بود الخلاف بين السلف في التفسير قليل هرچند هم اختلاف تنوع هم عندك وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير اختلاف که در حلال و حرام دارن بشرع تفسير القرآن وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد اختلافي بشتر بينشون هذا تنوع نتزع ما هم دنوع أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بيك عبارات يعطيك مفهوم يرمي رو میخوام هر کدوم یه تعبیری از اون میکنه هر تا هم معناش یکیه مثال میزن اینجا مثل اسمایی که به هم مترادفه كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله مثل أسماء خدابان أسماء پیامبر وأسماء القرآن مثل قرآن فرقان كتاب ذکر قرآن همشون اینا چیه؟ یه چیزی فرق میکنه با هم؟ فرق نمیکنه فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا مضادا لدعائه باسم آخر وقتی کسی بگه یا حی یا قیوم یا کسی بگه یا علی یا علی العظیم فرقی میکنه نه هر دو تا خداست غافر الذنب وقابل التوب هر دو تا خداست بل الامر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى تبقى الله تبقى الرحمن هر دو تا خداست فرقی با هم نعم نمیکنه وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم هر اسم يا مسئول یاد میشه الصمد العليم بس فيه عليم علمه سميع سمعه قدير چیه قدرته كعلي كالعليم يدل على على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة هم ذاته هم علمه معتزله فقد ذات قبول لنا علم دیگه قبول ندره والرحيم يدل على الذات وعلى الرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة قول قول شخص مثل شخصی که اسم خدا معنا نداره لازمش بلازمه لازمه الرحمن بودن صفت رحمت نیست این قولش با باطنی ها فرقی نمیکنه این داره انکار وصف خداوند به اون وصفی که به خودش داده صفت رحمت و رحمته وسعت كل شيء رحمت خداوند همه جا وسعت گرفته خب این رحمت وصفه کسی بخواد این بس رو برای خدا کار بکنه آیه قرآن را جحود کرده و انکار کرده که باطلی ها معروف بودن به جحود و انکار این معانی الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي قرامته معروف بودن متأثر به فلاسفه بودن و اومدن متأثر به فلاسفه هند نه ارسطو و سقراط خصوصا اون فلاسفه که متأثر به اونها شدن چون یک قسمتی متأثر شدن به فلاسفه یونان مثل ارسطو و قسمت دیگر متأثر شدن به فلاسفه هند مثل جهم و که متأثر میشه فلاسفه هند در خراسان اونجا ملاقات میکنه و شک و شبهه براش وارد میکنه همونطور که امام احمد در کتاب رد در جهمیه نقل میکنه اونها قائل به این بودن که خدا نه زنده هست و نه زنده نیست خدا نه علیم هست نه علیم نیست نه حلیم هست نه حلیم نیست نه قادر هست نه قادر نیست خب چیه؟ پوچ عدم شما فرقی با عدم میدونید یک کسی نه علیمه نه علیم نیست نه قادره نه قادر نیست نه هست نه نیست نه هست نه نیست نقیده دیگه درسته جمع بین نقیده ممکنه که هم باشه هم نباشه هم شما هستید هم شما نیستید بعد یا سفسطه بازی میگن میگه منظور نه خودش هست ولی فکرش اینجا نیست جای دیگره میگه بازی کرد وقتی نه یعنی بازی با الفاظ این بازیه این آخرش نهایتش پوچ خداست خدایی که هیچی نیست همش نیست نیست نیست نیست نیست, نیست. شما جگر از نیست چیز دارید در نزد فلاسفه نه نزد فلاسفه جز نیست بودن چیز دیگه ندارید همه چیز نیست حالا خدایش ما بگید نه مثلا میخوام از یک کسی تعریف بکنم بگم فلانی تو نه دزدی نه چاخو کشی نه معتادی نه تریاکی هستی نه نمیدونم آدم کشی دارم تعریف ازش میکنم این تعریفه تعریفی نیست وقتی که من بخوام هی ازش نف بکنم دوست نیست چاکوکش نیست خوبم نیست این نف کردن مدح و ستایش توش نیست مدح تعریف توش نیست اعوذ برضاك من و ومعافاتك من عقوبتك واعوذك منك لا اثني اثني ثناء عليك اثني ثناء ستایش ثناء سپاس لا اثني عليك كما اثنيت على نفسك ثناء درود یاد به نیکی هست ستایش خوبی گفتنه اونطوری که جایگاهی شده داره ای خداوند داره رسول الله صلی الله علیه میگه اونا میگن نه اینو قبول نداره قال بل ينفون عنه النقيضين از خدا نقیضان رو نه هست نه نیست فإن أولئك القرامطة الباطنية نقول إن قرامطة باطنية میگه بإجماع أهل سنت كفارا ملحدا مرتدا زنديقا زنديقا يعني یعنی مثلا شما مثلا قادیانی ها دارید فی هند بیادن قادیانی ها اینها به اجماع امت کفار زنادقه هستند ظاهر میگن ما مسلمانی ولی به اجماع کل مجامع کل هیئت های فتوای عربستان و کویت و ازهر همه اجماع کردن در کفر اتباع غلام میرزا احمد قادیانی چون گفت که من پیامبر خدا هستم نبوت خط نشده پیامبر صلی گفته لا نبی بعدی لا نبیون بعدی حدیث رسول تحریف کرد میگه لا نبیون پیامبر لا منه من اسمم لا هست پیامبر گفته لا پیامبر بعد از منه لا نبیون در صورتی که حدیث رسول لا نبیه هست لا نبی هست میگه نه لا نبیون من پیامبر لا هستم خدا در قرآن خاتم النبیین خاتم این انگشتر منم خاتم این انگشتر به رسیده این انگشتر یا خاتم النبیین منم خاتم انبیا هستم این تفسیر به چی میگن تفسیر باطنی این زندقه هست این الحاده این کفره کفر محضه این اشخاص دیگه به هیچ وجه هیچ ارتباطی با اسلام ندارن به خاطر همین صلاح الدین ایوبی چیکار کرد ریشه باطنی را از مصر زد سه ریشه اونها را نابود کرد به خاطر زندقه بازی و تحریف قرآن و بازی با الفاظ قرآن فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بحث ذلك بحث الاعتقادية انها اسمك علم باشه محض باشه مثل مزمرات لا اله الا هو دیدید که غلات صوفیه هو هو میکنن هو هو هو هو هو اینا که انکار نمیکنن که هو هو هو رو انکار نمیکنن هی میگن هو هو هو هو چیه هو زمیره هی هو هو میکنن اینو مشکل نداره کجا مشکل داره جایی که معنا داره جایی که معنا نداره فقط مجرد اشاره هست هو هو مشکل ندارم با این ولی جایی که شد علی نه اینجا مشکله اینجا نه خدا نباید علی داشته باشه فقط اسماء اشاره را قبول دارن فقط یک ذاتی که اون ذات نهایت نمی نقیزه نه فقط همین رو قبول دارن و انما ینکرون ما فی اسماء الحسنى من صفات معانی اسماء که شامل متضمن صفات اون رو انکار در اون واش مشکل این مشکلش با خداست مشکلش با خداست و انما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل ايضا على الصفه التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم هر اسم از اسمای خداوند از یک طرف دلالت بر ذات داره گفتیم علیم یعنی خداوند ذاتش هم دلالت بر ذات داره که داریم اثبات علم براش میکنیم هم دلالت بر علم میده که اون ذاتی که ما داریم بحثش میکنیم صاحب علمه علیم صاحب علمه ذاتی که صاحب علمه قدیر ذاتی که صاحب قدرته از باب لزوم لازمشه یعنی وقتی که میگیم علیم علم داره نه اینکه خدای غیر از اون ذاته معتزله چی گفتن اگر ما بگیم قبول بکنیم که خدا علیمه و خدا حلیمه خدای حلیم غیر از خدای علیمه دلالت بر چی میده حقیقت مرکب اینا ترکیبی از خدا خدای حلیم خدای علیم با هم قاطی شده سبحان بعضیا متاسفانه زمدت باشید شد اینطوریه که خدا را اینجوری بس کردن خدا میگن آشه نخود تو شرط عدد تو شرط همش تو شرط خدا خدا را معاذ الله کفر محض اینطوری بسش میکنن زندقه بازی است که بیایم با قرآن بازی بکنیم با صفات خدا بازی بکنیم کل صفات خداوند دلالت بر یک ذاتی داره نه ذات متعدد کی گفته ارسطو گفت که لازمه تضمن دو در یک ذات دلالت بر تعدد خودما میده از کجا آورد این ارسطو وحی منزل بود آیه قرآن بود آیه تورات بود انجیل بود برش نازل شد گفت که گفت چرندیات خودشه ما مگه قراره قرآن رو با چرندی ها ترسی بفهمیم یا چرندی نیچه یعنی و اونا چه ربطی چه ارتباطی با دین اسلام داشتن نه میان چی میگن نه ما قرآن که قرآن هدایت که برای شما که نیست نیچه و بناور هم باید هدایت بشه ارسطو باید هدایت شما چگونی میخوای با این قرآن با آنها حرف بزنی هدایتشون بکنی ببخشید قرآن برای ابو جهل بود ولی هدایت شد هدایت کسی که نخواد هدایت بشه میگه هدایت میشه قرآن راه هدایتش واضحه ولی برای کسی که بخواد نه برای کسی که سخت بازی بکنه بازی با الفاظ بکنه بیاد یک چرندیاتی به خودش بیاره و بر خداوند تطبیق بده قال وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب محمد احمد ماحي حاشر و اینها اسماء رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث صحیح داریم و كذلك اسماء القرآن القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال هو القرآن مثلا جاء امام ابن رحمه الله بحث اسمها را میکنه یه جایی اسم معناش ما میدونیم یه جایی اسم معناش ما نمیدونیم مبهمه برای ما مثلا اینجا خب اینجا در بحث قرآن مثال بحث قرآن میزنه مثلا اینجا خداوند به طور عام میگه و من اعرض عن ذکری کسی که از ذکر من اعراض بکنه ذکر منظور تسبیح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله منظور اینه ذکره اینجا خود گفت من اعرض عن ذکری آیا اینجا ذکر منظور قرآنه خیر میگیم نه ذکر چیه اینجا قرآنه درسته علمه قرآن مشخصه از کجا میفهمیم قال مثلا او ما انزله من الكتب فان الذکر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول الآن ذكره مصدره مصدر جيد في بفاعل مش جيد في المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني يعني ذكر مطلق توراة وإنجيل مش بشر كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ينام هم شاملش میشه اگر اضافه بالمفعول بشر اون مصدر اما در اضافه به فاعل بشه و من اعرض عن ذکری که اضافه خدا داره به خودش میکنه اون ذکر درسته اگر اضافه این مصدر به فاعل بشه نه به مفعول میشه چی و اذا قیل بالمعنى الاول كان ما يذكره هو وكلامه منظور کلام خودشه ذکرشه یعنی اون کلام خودش وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتي قرينها هم إيه؟ كإن ذكر مراد قرآن فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قبل از این آیه میگه کسی که راه هدایت من راه قرآن اون شخص قوادمند نمیشه و وهداه هو ما انزله من الذكر هدایت اون ذکری هست خدا نازل بعد ذلك قرينه بعدی آية بعدش وإيسى بن سريطة قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا آيات شيء آيات القرآن فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد اینا همه یک معنا چه بگیم قرآن چه هداية خدا بندية همه إن معاني را شامل میشه چون به نسبت کیه؟ به نسبت فاعل مستری که نسبت به فاعل و معانیش مترادف هم دیگر قرآن ذکر کتاب همه اینها و که كان مقصود السائل معرفت ما في الاسم من الصف المختص به فلا بد من قدر زائد على تعین مسمى انا انشاءالله شاء الله بعدا تعرف توزيع شنو سبحانك اللهم محمد وصلى الله على محمد وعلى آل محمد